Desa zile hori, desa, ez da erraza hau. Eh? desa zile zi... Xarez osalak, Zare osalak, xarez osalak, desa zile Arraina, animalia hor da, uretan bizi dena eta egalak dituena, ugaztuna ez dena eta arnasa brankien bidez sartzen duena arraina adosgira. Azietan saltsa berdarekin preziatzen aldena, bon, salbu beganoak bai. Euskara kolokiala Twitter kontuaren gaurko hitz proposamena, arrain. Arrain ez baita bakarrik erreka eta itxasoetan erabiltzen den eh, izena. Arrain erraiten zaio ere, pertsona malezia txuari, bak izue, gite txarrekoa dena. Pertsona txarra, gaiztua, ulertu zuen, bon, adibidez. Sosa eman eta ideaz aldatu du arrain merkeunek. Hm? ados. Bo, eta ez dugu inoa aipatu baina laster metaversetan biziko gira iduriz. Ez un txobera segitu, baina badirudiala ere aldaketa handia ekartzen al lukela. Ez da egina, eh? beraz bo, zuentzat txudura sartu dut pixkat behintzat metavers mundu berri untan. Ez dakizela, ino zer den hori entzule? Biarko plataforma numerikoa dalta! Mark Zuckerbergen ideia berria, eta intxugur bere lantalde handiarena ere, ez baitu dena berak bakrikiten, proiektua da, eta Facebooki orain meta deitu behar zaio, enpresaren izen aldatute, baina barne dituelarik Facebook, Whatsapp eta Instagram sare sozialak horrek ez dira aldatzen. Biarko mundu paraleloa sortu nahi dute, metaverse, metaverse deitzen dena. Metaverse deitzen dena, konexio digitalen bitartez, mu fisiko geografiko guziak hau dituzte. Presentzia fisikoaren kontzeptua ahanzten alduzue. Mundu virtual batean murgiltzea, bizitzea, proposatzen du azkenean, eh? bideo joko eta mesala, zure pertsona jarekin mundu paralelo batean egiten alkoituzu Amazon, Zuckerbergen lagunaren etxean adibidez, eta dendaren aintzina New Yorkeko bezero batekin mitzatzen alko zira, zure telefonorako erosi duzun koka berria apagatzeko tartu arte hortan, errealitate virtual batean teleportatzen ahalko gira. Second Life maneran. Ez da intzinamendu edeja hori. Zuckerbergek bere aurkezpenean dion bezala, familiako, laneko, lagunekin, elkartzen alko ziste, e, edo lan egiteko, denak elgarrekin, baina zuen oetik mugitu gabe. Kontzertu batera joiten alko ziste lagunekin, komunetan kaka egiten ari ziztelarik. Zuen homologoa hor izango da zuen ordezkatzeko, zuen biziarazteko azkenean. Zergatik gure azal zahar hori atxikioa, ez du geago deustako balio, ez dugu geago beharrik. Diru historio izango da ere, idurizek, kriptomonetaren garapena, NFT berri horiek ere garratuko ituzte, zuen irude sorkuntzak saltzen alko NFT gisa, Metaverse mundu virtual hortan. Bo ez da egina oraindik eh? eh urtetako proiektua da, hologramo pantailak sortu berrituzte, proiektagailu, bateriak, irratiak, kukusoa, kamerak, bozgoragailuak, kapto, koloreak eh, munduak kartografiatzeko beharko dituzte instalatu. Be eta horreko berezi batzu, ere behar dira, sortu eta beraz jantzi beharko dira. Beraz, zergatik orain aipatu estelarik bate egina aferau. hau. Ah, ebe, Facebook aipatzeko manera bat da, eh, manera mm, bon, politagoan diote batzuak ez dakit. Bintzat, gara juntan eh, ipatzen diren gaiak baino hau nahiago du Facebookek. Momentuntan hainbat afera baitira eh, Facebooken irudia txartzen dituenak, erabiltzailen datuen erabilpena, erabiltzailen manipulazio osoa, pan handiak ere jasan ditu, bon, eta bar. Hots, toksikoa den tresna bezala agertzen da, metaverse horiek, hain txigur irudi garbituko duela? Bon. So imagine if your dog could tell you what he is thinking. Do you really want to know what he's thinking? Sure you do. No more woof. Woof woof. Ew. zaunk, zaunk, eh? hau da ora deskubritzen dudan teknologia berria alta ez da guaikoa, eh? 2000 malauko ez dakit garatu den, uste dut ez sobera, no more wolf deitzen da, zure sakurrak zaunka egiten duelarik ulertu dezazun bi teknologia desberdina esker txakurraren pentsamenduak ulertzeko gailitaikena eta bere ahotsaren bitartez, ere, komprintzeko zer adierazin nahi dautzun eta beraz, eh, ara, zuen txakurra mintzarazten duen tresna da, no more roof. Goxe naiz, goxe naiz, goxe naiz, goxe naiz, goxe naiz, goxe naiz, Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa, pisa pisa pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa, pixa,